abraço a. a... soirée, cette soirée qui est la nuit, web va commencer avec le groupe. Gabon, ongi etorriak, bidazoa atxak, saio berri ontara, ongi etorriak eh, gure uinetara. Eta entzun dezuenez, ba denboran e, nahiko atzera joan gara, eta Marie L. Garzon izeneko ba, taldea. Entzun dugu, e, eh, adir izeneko abestiarekin, Eta, esa esan behar e, Olimpia aretoan e, grabatua dagoela abesti hau e, Olimpia aretoa ba, Pariseko areto mitiko bat dugu non e, ba, kontzertu garrantzitsu asko egin diren bertan eta beno ba, gaurko saioan e, Olimpia hortan jasotako ba, hainbat zuzeneko entzungo ditugu eta e, guzti hau bat diska, bilduma diska baten eh, barruan eh, daude abesti guzti hauek. Legok dizi al Olimpia izeneko diskan, non e, mila bederatzireun eta irurogeita hemen sortziko ustaia, ustaiaren sortzi bederatzi eta amarrean e, jaso ziren hainbat kontzerturen eta hainbat talderen emanaldiak entzun daitezken. Diska bitxi bat eta diska on bat, non ba, Paris inguruko ba, talden mugimendua eta ba, jasotzen duen e, ba, diska interesgarria. E, beno, entzun dugun Marielle Garzon e, talde hau, ba, esan behar da e, Monde Marzaneko e, punk festivalean jotzen e, egon zirela. Zeren... E, Europan egin ziren lehendabiziko punk festivalak e, Monde Marzanen egin ziren, zeren kontzertua bai egiten zituztela, baina adibidez eh, erresuma batuan e, punkak biltzen zituen festivalak egitea debekaturik zuten. Beraz, e, urruti zegoen leku bat bilatu zuten, kasuntan Monde Marzan izan zen, non e, lehendabiziko punk festivalak egin ziren e, bat miatzen eta hirurogeita haaseian izan zen eta bigarrena milatzen eta hirurogeita mazazpian. Pentsa mila batzen eta irurogeita ba, e, punka gaur ezagutzen dugun bezala ba sortu berria zela eta... Mm, ba, ez zegoen ia punktalderik e, erresuma batuan bai, baino Frantzian ez. Orduan, e, ba, alako rock taldeak eta e, ak, e, eh, pixkate aktitude zituzten rock taldeak, ba, hor hortan sartzen zituzten. Eta, e, mire mehatzen, eta Monde Marsaneko festival hortan, adibidez, e, Magie Legazon, egon ziren, baita ere bisu e, taldea berandugo entzungo duguna, eta hainbat e, ingalaterako talde, The Clash bezala, bai, hemen donostian egon ziren, baina baita Monde Marsanen, hemen inguruan e, eh, irurogeita baita ere, de poliz taldea jo zuten, haien hasieratan e, punk taldea baitzen, e, zuten e, abestirik grabatu, baino monde marsaneko hainbat bideo ba, gordetzen dira, ba, non e, emanaldi hori, de polizen emanaldi hori ikusten den, Zeren hasieran beste basulari bat edo gitarra jole bat zuten haien e, soinua aldatu aurretik. Beno, nin Monde Marsaniko festivalaz eh, ari naiz. Ah, bai, bada liburu bat ere Baionako arkitaletxe bat kaleratu zuena. Le, punk alabil uste dut eh, deitzen dela liburua, liburu interesgarria argazki pila batekin, eta baita mm, garaiko artikulu batekin, artikulu pila batekin, eta taldeen e, ba, irudiak edo e, eh, bueno, liburu interesgarria dugu non e, eh, baitare azaltzen diren zenolako eh, ze, ze gastuak eh, egin zituzten eta guzti guztia azaltzen da liburu hortan baita garaiko prentsaren e, ba, sensazionalismo hori ba, e, esanaz ba, basatiak e, zetozela herrira eta bildu, pixkate bildurra sortzen edo badira, badira irudi bitxi batzuk zeren ba, ba, egontzen ere Euskaldunen presentzia eta bada uste dut bideo batean ikusi nuen momentu batean agertzen zela ba, e, txapela edo euskal boneta zuen e, gazte bat, non e, bere euskal boneta katez e, betea zuen, eta beno, ikusgarri, ikusteko e, garai batean e, gertatu zena. Baina hori, ni monde marxani buruz e, ari naiz, baina hau 1880 amazei eta gertatu zen, eta orain entzuten ari garen guztia miabatzen, eta irurogeita emezortzian gertatu zen, e, ba, Olimpia izeneko areto ontan, tira jarri dezagun, urrengo taldearekin. Stinky Toys taldea entzun dugu Plastic Faces izeneko abestiarekin. E, Stinky Toys taldea ba, punk mugimenduaren eh, sorreran e, eh, zar dezakegu, zeren e, ba, Frantziak Bilboko bal, eh, aitzindari bateko bada lenda bizitarikoa eta beno ba, bere musikan ikusten dugu ba gehiyo eh, pankutxuko 70 margarren amarkadako rokanrola dugula garai garai hontan eh, oizkoa zen bezala oraindik pank doinuak gogortu gabe zeuden edo beno gerora gogortu ziren bezala bentsat zeren nahiko talde indartsuak ba, ba ziren zen eh, urte urte hontan tira legok dizi al olimpia entzuten e, ari bilduma benetan interesgarria non ikusten dugu ba pizkat e, eh, roka garai horretan islatzen duen non bai rock bai punk taldeak e, osatzen duten e, bilduma bilduma hau badute e, azal bitxi bat e, azala nahiko di, divertigarria da zeren bertan e, hainbat e, hainbat aulki ez ez aulkiak ba aulki gainean e, e, aulkietan iseritzeko ba, gauza hauek eh, esango dut, bueno, e, eh, hor pile bat eh, azaltzen dira, non e, e, hautsitak dauden, ezta? Da? Eta azalan e, guzti horiek hautsitak azaltzen dire, eta jartzen du e, berreunda amasei haulkiz e, hautsi zirela e, Uztaiaren amarrean, hau da, festival hauek bukatu zen egunean. Hor daude, hainbat e, argazki batean. Tira, jarri dezagun, urrengo taldearekin. mieux que les pétroleuses. C'est une histoire qui nous concerne tous. à des amis. Il vient souvent jouer dans chemin, il comme c'est le Chuck Berry. C'est le fils d'un monsieur très respecté. Tu oh, qui lui disait toujours il faut foncer. Foncer, tu deviendras le roi de la cité. Oh ouais, c'est un super rock and roller. Super rock and roller. quand il commence à jouer. Toute la salle vibre, la scène va s'écrouler. Oh ouais, si les flics arrivent, ils ne pourront pas l'arrêter. Non, c'est un tout petit rock'n'roller. Joan Diesel taldean zunegu petit Rock and Roller izeneko abestiarekin e, beno, ba, hauek ere esan bezala ba, rock and rollaren eh, moduko ba, kantuekin zera, diska hau emi disketxeak e, kaleratu zuen 1908an beraz eh, esango nuke ba, distribuzioa ondia edo izango zuela diska hau bere garaian nik egia esan ba, bigarren eskukoa topatu nuen ba, ezin dut eh, jakin non ezin dut gogoratu agian Toulousen edo agian Parisen ez dago ziur non hartu nuen e, diska, diska hau, baino, bueno, ba, uste dut hemen jartzeko interesgarria dela. Ea, orain lehen e, eh, itzegin dugun talde bat, hemen dugu emanaldi ikaragarri hau e, eta beno ba o, entzun dugun taldea biju taldea genuen eta hauek trampa egin dute zeren bi abesti sartu zuten eh, bilduma hontan okei kagol ezaguna eta bi mor e, du grup pesion izeneko ba, abestia biak batera sartu zituzten bilduma hontarako, eta beno ba, bisu garaiko ba, talde oso ezaguna zen rock taldea eta baita ere ba, partu hartu zuena ba, monde marsaneko ba, festival Hontan gainera mm, bazuten e, e, e, nahiko kobratzen zuen taldea genuen, zeren ikusi ditut... E, debisak edo fakturak e, kontzertuarenak, non e, kontzertu, monde marzanekoa, non jartzen dut talde bakoitzak zenbat e, kobratu zuen, eta beno, ba, adibidez garai hortako bisuk, e, poliz taldeak baino gehiago kobratu zuen, beno, esan behar da, poliz talde zela garai hartan, baino, nik, denbora guztien da bil monde festival horrekin, baino, pentsa, eh? talde hauek jo zuten e, bigarren e, festivalean, 1907 mazazpikoa, izan zena e, eh, abustuaren bost eta seigarrena, 1907 mazazpikoa. Ikusi nolako e, kartela, The Clash, Damned, Eddie and the Hot Rods, Jam, Dr. Feelgood, Bijou, Little Boy Story, Tila Gang, Police, Asphalt Jungle, Electric Callas, Mari, Mari Elegazon, e, eh, Rings eta Bridge Kids. Pentsa, pentsa, eh, gaur egun eh, ikusi ba, genezake horrelako festival bat. Zoritzarez ez dugu ikusi zeren hauetako asko jada hilik daude. Ea, itzultze zaigun ere behintzat kontzertu txoren bat ikusteko aukera. Jarri dezagun zuzeneko honekin. Voici le groupe Ik kick Karas! Bai, jarritzen dugu, lehok dizi al Olimpia, izeneko bilduma honekin, eta horrengoan elektrik Kalas izeneko taldea entzun dugu I Wanna Be Your Dog izeneko abestiarekin e, beno abesti hau ezagutzen duzu ez da igi hande tutsi zen e, ba, abesti ospetsua e, genuen nik e, bueno miotzen eta mazortziko festival onta, nire liburuarekin hemen jarretzen dut e, monde marzanekoa punk la vil izenekoa le premier festival punk delistuak e, Eh, oka izena, eta orain ikusi dute Atlantika argitaletzeak e, eh, kaleratu zuela Atlantika puntxu ba, eh, informazioa topa daiteke ikusten ari eh, liburuak eh, hogeita bost euroko prezioa zuela, beraz, eh, le prezio ona, alako ba, liburuaren gatik. liburu ba, formatu bitxi zamarra dauka, eh, haren tamaina bakarratua da, ba, vinilo bateren azalaren antzekoa, eta beno, ba, ba, nahi baitaren nahiko potoloa da eta nahiko gauza ditu haren eh, barruan. Eta beno, lehen esan ditudan taldeak baino gehiago jo zuten eh, ere ba, Mondemarzaneko bigarren festival hortan. Zeren ba, talde batzun ziren etorri, beste batzuk batu ziren, eta azkenean e, eh, kartelan baino talde andan ageio egon ziren donostiako talde bat e, egon zen eh, ere, non haien izena ez da inondik azaltzen. Eta beno, lendabiziko festivalean, e, mila maseikoan, ba, kartelaren, afixaren arabera, edian de hot rocks, pink fairies, tila gang, uh, eh, Rugalator, Gorillaz, Ride Road, Mirrors, Passion Force, Little Bob Story, Bijou, Calphone Rock Show eta hil barritz taldeak eh, jo zuten ustuz bait, beste baitare beste baten bat eh, egon zela eta beno ba elektrikalas talde hau entzuten guk jarritzen dugu le, le, dizi al olimpia izeneko bilduma honekin eta guazen orain e, punk talde batekin Voici euh, le groupe Guilty Razors taldea entzun dugu, haien Wake Up izeneko abestiarekin, eta beno, ba, hauek bai punk, eh, frantzeko punkaren aintzindarietako bat eh, dugu, Eta beno ba, ikusten da haien abestiak egiteko moduan abesti motz bat eh, genuen zeren eh, orain arte entzun ditugun abesti gehienak ba nahiko luze eh, ziren ba oraindik 70 e, garren hamarkadako ohiturari ba jarretzen dioten e, abestiak genituen eta eta beno ba jarraiz dezagun e, Guilty Razors taldearen ondoren badute diska bikain bat Guilty Razors talde honek eta ba beste ba punka estiloarekin hasi zen eh, talde bat entzungo dugu gerora haien estiloa aldatu zutena. Voici le groupe Star Junior. Salut la zone. pour les routiers. parti starshooter Shooter, taldea entzun dugu, Eta beno, ba, talde hau punk e, doinuekin e, hasi zen eh, bere astapenetan eta ba, hirurogeita hamazortzi ontarako esango nukeia da bi diska izango zituztela. haien e, ba, lehen diska ba, punk doinuetan mugitzen zen eta gerora diska asko kalertu zituzten denbora gutxian eta bere doinuak e, soinua aldatzen joan zen ba, pixkat doinu komertzialagoetara, dantzagarriagoetara, ni wavetik eta pasata, beraz bilakaera azkarra izan zuen taldea genuen Star Shooter. Eh, ahien diska nahiko, nahiko ondo daude, bata ere lehena, esan no den e, bezala, baino, bueno, talde gomendagarria eta entzun dezagun e, beste abesti bat e, bilduma hontakoa. is rock and besti abesti borobil hau ba, luz izeneko talde batek eh, egiten zuen no escape eh, izeneko abestia. Hemen e, eh, kontrazalean azaltzen da ba, mai, main baten e, argazkian, pentsatzen dut ba, e, zen erabilizen maina izango dela, eta beno, ba, el, alako estudio mobil batean grabatu zen, eta gerora nahaztu egin zen bulo oyen eh, ba Pat Marconi eh estudioan Emiren eh joan. Beno, ba diska hau lerrok dizi al Olimpia, miratzen eta irrogeita emezortziko diska hau bere aulki hautsi guztiekin, alde batera utziko dut, eta gogoa piztu zait e, ba, beste talde bat e, entzuteko, talde hau ia da e, larrogeita mar garren e, amarkadakoa dugu, eta badut hemen EP interesgarri bat orain entzungo duguna. and some deals with the devil who wish to pay his bill. Drop by drop, we're building up our evil one. Naked ladies are about to light up. Round and round, our intellects blinded flies know what we're to expect. Goes we invite up the soul. won't clap out. We won't clap out. We won't clap out. we have my fun, leave for They will die, we'll just succeed. We'll drive by line, pedal to the metal, Spark start lighting across the beard. five. bai, erabat aldatu dugu saioa, baino e, epe hau entzuteko gogoa sartu gintzait zait eta beno, ba, entzungo dugu taldea shitbon taldea dugu down in the desert izeneko ba, epe bat eta lehen abestia entzun dugu crap Out izenekoa. Talde hau e, paristarra dugu, baino, beno, haien doinua e, gehiago ba, mugitzen da ba, estatu eta australiako influentzia dun, ba, rock and roll, pan rock e, ba, garratza e, edo ba, nahiko basamortukoa desertikoa. Ez da, eta ba, beno, ba, entzun dezagun sitbon taldearen EP epe ontako ba, beste abesti bat. Beno, esan behar dut, e, hemen ez datorrela datarik, beraz ez dakit zein urtekoa den, baino esango nuke laro gehieta margarren e, eh, amarkadako, amarkadakoa izan daitekela. a human being sitting on a bench. bubble never went for rumble. Oh, inside a bulb crushed to a pulp. I've heard about deer and bees. About daughter of Pike. I don't care, if you sleep tight. I don't care. I'm a human being sitting on a bin. ikaragarria, ez da? Abestia hori indarra eta shitbon taldearen epe honekin e, eh, jarritzen dugu. Horengoan e, eh, Leonard Brothel izeneko abestiarekin, ea, e, batzutan harrien azpian bilatu behar da, alako gauza onak topatzeko, zein zaila den batzutan gauza onak topatzean. Eta hau ezaita harri baten azpian azaldu, baino iaia, ia. zeren e, nik ez nuen talde hau ezagutzen, eta epe hau ba, taldeko partaide batek berak e, eman zidan, ba, hau talde paristarra zen, da, jada desegina, e, denbora bat desegina eramaten duen, taldea dugu, baino haien basu jolea, basen Nafarroan e, bizi da agur e, eh, jef eh, laguna. Eta <clears throat> ba, alako arribitsi ikaragarria e, kaleratu zuten, beraz denbora gutxi dagoenez, e, main dezaiogun, ba, beste abesti bati aukera. You are just a muddy clown. Looking right and feeling fine. Longer man with big, big short. A body tan and goldy face. Bashing women make me sick. Calm your hair and smash your dick. The way you walk, the way you talk. It's just another fucking joke. It's a made out fucking camp. You have a brand new name selling me now. Fucking crap. You're just a rocket you ship. You are just a mother Looking right, and feeling fine. Long hair man with big short. Ponytail and golden face. Fashion man, you make me sick. Calm your hair and suck your dick. The way you walk, the way you talk. It's just another fucking joke. just a monoclone. Looking right and feeling fine. Longer man with big short, ponytail and golden face. uste baino azkarrego denbora joan zaigu eta beno ba wow wow solo ikaragarri horrekin ba utzi beharko zaituzte e, ba shitbone taldearekin rocket to shame e, antzun dugu eta beno ba hemen uzten zaituztegu beste urrengo astera arte txintxoak izan